We are happy that this meeting between our president and you students of the Jewish schools of Montreal is taking place in this pavilion, an event which signifies the age-old bond between the land of our fathers and the Jews all over the world. Bruchim Abayim. The representatives of the Montreal Jewish schools who are assembled here under the banners of the 12 tribes are asked to come forward. the representatives of all the Jewish schools in Montreal will now greet the President. sehr hoche Herr Präsident von Medina Sis Royal. Ich fühl als die beste Begrüßung zu euch und durch euch zu Medina Sis Royal zum 19. Jom Hatzmot, dem Tag von unser allem ins Freud und Stolz wird sein, wenn er für vollenen euer eigen Lied, was ihr hat geschrieben in die Tag von der Sinai Aktie in 1956. und was ist sehr zugepasst, euch heim zu Tag. Tragt sich jetzt wieder von Harz wie von Sider, at viele Stille, einzig und rein, Hashem oz le'amo yitein. Gott soll Israel in Starkheit verschaffen, Starkheit in Willen und Starkheit in Waffen und Starkheit in Achtes, sei alt und sei nei, sei frumme, sei freie, zusammen getrei, und Liebschaft soll fließen von Harz wie ein Strom, von jett wie den Jeden bei Ascher und Schom. Liebschaft, was echt ist, und strahlt von Vertreuen in zahme gefährliche Schof und Nisoyen, getrei wie ein Mutter und tief wie der Turm. va shem את et amo beshalom un mir צו no גבן, הלוואי geben hal ברוכה soll שולם, קומן fun ישראל, kumen auf israel un auf der ganze welt in dem 20sten jahr fun israel selbstständigkeit amen ni hanasi כבוד נשיא מדינת ישראל, מר זלמן שזר, בשם כל תלמידי בתי ספר העבריים במונטריאל, יש לי הכבוד הגדול לברך את הנשיא הדגול והיקר על ביקורו לעירנו, ועל אשר ייפה בנוכחותו את תערוכת אקספו 67, ואכן שמחתנו גדולה היא. הלימודים העבריים בגולה הם הגורם העיקרי לקשרים הדתיים והלאומיים בין מדינתנו החביבה בכל תפוצות הגולה. בגלל החינוך הזה אנו מעריכים את הדמעות, הדם והעבודה שהביאו לבניין הארץ ולהקמת מדינת ישראל כדברי הנשיא הראשון של ישראל, דוקטור חיים ויצמן עליו השלום, אין מדינה ניתנת לעם על מגש של כסף. על כן אנחנו מודים להשם יתברך, שזכינו לעסוק בלימודי הקודש, ולדבר בלשון הקודש. ויהי רצון שנמשיך בעתיד את לימודנו כמו שכתוב, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וכדברי הנביא, בכל בנייך לימודי השם. בשעה קשה זו של שלום ומלחמה בגבולות ארצנו, תפילתנו עולה לשומר ישראל, שישמור מדינת ישראל מכל צרה ומצוקה ויקוים וישבתם לבטח בארצכם. אנחנו מבקשים מאת הנשיא שיישא דרישותינו לשלום אל אחינו בארץ ישראל ונקווה לראותם פנים אל פנים בעתיר הקרוב. אנו מברכים את אורחנו הגדול בהצלחה רבה בכל מעשה ידיו. תודה רבה. Nasi Medinat Yisrael, His Excellency, the President of Israel. קהל יקר ונרבד. והיא קודם כל, אתם הצעירים, תלמידי בית רבם, שבאתם הנה לברך את מדינת ישראל, ואני מאושר שאני יכול לראות אתכם ולקבל מפיכם את הברכה הלבבית והנאמנה שנאמרה זה רק עכשיו על ידי נציגיכם שבשמכם דיברו. ולשונם העידה עליהם כי נאמנותם רבה וברכתם באה מקרב לב. תהיו מבורכים, ילדים יקרים, ממשיכי המורשת ממשיכי הנאמנות של אבותיכם ואבות אבותיכם בשעה הקשה הזו ילדים יקרים, אתם נכנס, תיכנסו עכשיו לראות את הביטן הישראלי. הייתי היום כאן, וראיתי את אשר פעלו, את אשר יש לספר ממה שפועלו במשך למעלה מדורותיים. ילדים יקרים, אני כמעט זוכר אישית את כל פרשת הפעולה הזאת, ואני יודע עד כמה רב ההבדל בין להרות לבין לעשות היה הרבה יותר קשה להקים את כל הדברים הללו מאשר עכשיו להראות לכם ולתת לכם מושג מוחשי ממה שנעשו. אבל אני נזכר בו בעומדי לפניכם בפסוק שאולי בא מאליו ואולי אתם גם כן תזכרו אותו. פסוק שהוא ספק תפילה, ספק ציווי, כתוב ייראה לעבודיך פועליך. שם שיש מצווה לפעול ואילו לא היו חמישים השנה של פעולות לא היינו מגיעים למה שהגענו ורק משום שהברכה הייתה שורה בתוך הפעולה צריך שיהיה מקום שתשלוט בה הברכה הייתה פעולה והברכה שלטה בה, אל הגענו לאן שהגענו. אבל הציווי הוא ייראה לעבודך פעל לך. זה לא די רק שעושים, נחות שבאופן מוחשי ידע הדור מה שהוא עשה. ואני רואה את הביטן הזה כקיום המצווה המפורשת באופן מוחשי, בתמונה ובציור, וביכולת של פיסול ובקרדיאגרם שייראה לעיני עבודיך כל הפעולות הללו שאנחנו עשינו והברכה הייתה שרה בה. ותרשו לי לגמור את הפסוק עד הסוף. יש גם מחצית שנייה לפסוק הזה. ובמחצית השנייה אני רק הבינותי כשעמדתי פה ושמעתי את דבריכם, וראיתי עכשיו אתכם מאוחדים מכל בתי הספר. כתוב יראה לעבדיך פעליך, אבל יש סוף לפסוק. מי מכם זוכר את סוף הפסוק? מי מכם יכול לענות? מה כתוב הלאה? יראה לעבדיך פעליך, מה כתוב הלאה? והדרך על בניהם. כל ההדר שבפעולה הזאת, שיש בנים נאמנים, ממשיכי הפעולה, נושאי תורה ודעת ותקוות ישראל ונאמנות לערכי ישראל בכל מקום שהם נמצאים שם. את ההדרכה על בניהם אתם הוספתם לי על בואכם עכשיו בשעה שאנחנו מקיימים את המצווה של ייראה לעבדיך הפועלת. ותרשו לי לספר לכם, ילדים יקרים, שרק לפני, היום אתם פה חוגגים את יום העצמאות. לפני שבוע ימים חגגנו את יום העצמאות בישראל. וכאשר חגגנו אותו בישראל, היה מפעל אחד שהוא סיים את היום היקר והחגיגי ההוא. מן היום ההוא אני רוצה להביא לכם ברכה. אז נגמר החגיגה ההיא בחידון התנ"ך. וישבו במקום הרבה אלפים ילדים בגילכם, בגיל אותם הנערים אשר פה דיברו לפניי, ורבבות ילדים ישבו על יד מקלטיהם ואיבותיהם וישמעו את החידון הזה. וילדים נערים גילו בקיאות נפלאה בספר הספרים של ישראל. ולא רק הם, אלא היפה ביותר, לי בכל אופן, הייתה זה בסיפוק רב, שלא רק ילדי ישראל, ארץ ישראל, יכלו להתחרות בחידון הזה, אלא כשם שעמד הילד הנפלא והחרוץ, חתן התנ"ך העולמי, ילד מרומת גן, והיא גילה בקיאות עצומה בתוך התנ"ך, כן ענה לו כמתחרה ילד שני מישיבת פרדבוש אשר בניו יורק, גם בניו יורק הזרה ידעו ללמוד ולהביא איתו שי את ידיעת התנ"ך. ובעומדי לפניכם עכשיו, ובשמים את הדרכה על בניהם, ותקוותי ותפילתי שתוכלי גם ליהנות, גם להשתתף בעצם ידיכם בפעולות הללו, שתראו שם גם תצליחו להראות את הפעולות הללו גם תשכילו בכל מקום שלא תהיה להפוך את תקוות ישראל ותירות ישראל לחלק נרבד של חייכם ומעשיכם ואם זה תמיד היה דבר נחוץ בימים חמורים וקשים על אחת כמה וכמה יש דינים מיוחדים לשעת חירום אנחנו נמצאים עכשיו בארץ ישראל במצב של שעת חירום ועל כן צריכה האהבה להיות כפליים והמעשים צריכים להיות כפליים כי בשעת חירום נמצאת ארצנו ויש סכנה שהיא תיכנס במצור תקווה אנחנו כי שלום ישלוט בארץ והברכה הגדולה שנאמר לנו, וישים שלום בגבולך. יהי בגבולות שלום, ולא יבוא לא צר ואויב בשערי מדינתנו. ועליכם, עליכם התקווה, ואתם איתנו יחד, חברים, מצומדים. כלפי תקווה גדולה של תשועת ישראל. of what the president said. He asked me in the third language you know, in English, to say briefly some of the main points that he made. I'm sure that you heard his special warm greeting to the students of the Jewish schools of Montreal here, above all the other members of this vast audience. You, he said, who continue the tradition and the devotion of our people, you in whom he places so much hope and confidence. He turned to say that you had seen, as he has, this pavilion which represents the work of 50 years and the victory that the blessing which rested upon that work brought to the people of Israel in the form of the state of Israel. He reminded you of the sentence, the verse, which many of you must know. Yera'eh pa'alcha la'avadecha. Let your work be seen by those who serve you. To see, he said, is a great mitzvah, to see this work. But in seeing you, he felt that he had seen perhaps the most precious thing of today and had understood the second half of the Pasuk. Vahadarcha al pnehem, and your glory, the glory of the Lord, is upon the, the faces of his servants. Upon your faces, he said. The faces of the children to whom he spoke today. Looking at you, he remembered the wonderful experience we had in Israel on last Independence Day a short time ago in the International Youth Bible Quiz, where children from across the oceans too competed with those in Israel, and where tens of thousands in Israel were glued to their radios listening to this new kind of competition competition in the Torah of our people. He said, You knew as well as we that this is a time of emergency and difficulty for Israel. But with your help and relying on you and on all our strength and confidence and belief, we hope for shalom. It is now our great pleasure on this Israel's National Day to introduce to you one of Israel's most famous folk singing groups, the Geula Gil Trio, who have flown here specially to entertain you. שלום לכל הקהל ושלום לנשיא הנכבד. זאת הזדמנות חגיגית בשבילנו וכבוד רב עבורנו. אנחנו רוצים להקדיש את השיר הראשון לנשיא. מול הר סיני. לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום עובר הסנה הסנה בוער והוא עולה בשיר בפי גדודי בנים בשערי העיר ביד השמשונים או שלהבת יא עיני הנערים או שלהבת יא ברום המנועים עוד יסופר על זה היום החי בשובם אל מעמד סיני או שלהבת יא עיני הנערים, או שלהבת יא ברום המנועים oh. עוד יסופר על זה היום החי ושוב העם אל מעמד סיני ראי זה לא חלום ראי זה לא חלום ולא חזיון או זה מאז ועד היום מאז ועד היום בוער בוער הסנה לוהט בזמרון בלבבות האל של נערי ציון ורכב ישראל או שלהבת לעיני הנערים או שלהבת פטיה, ברום המנויים עוד יסופר, על זה היום החי, ושוב העם אל מעמד סיני. או שלהבת יא עיני הנערים, או שלהבת יא ברום המנויים עוד יסופר, על זה היום החי, ושוב העם אל מעמד סיני. יחי נשיא מדינת ישראל. כולנו. יחי נשיא מדינת ישראל. תחי מדינת ישראל. כולנו. הידד! הידד! הידד! إسرائيل عم إسرائيل عم إسرائيل حي عم إسرائيل عم إسرائيل عم إسرائيل حي عم إسرائيل عم إسرائيل عم إسرائيل حي عم إسرائيل عم إسرائيل عم إسرائيل حي Ottavinu Chai, Ottavinu Chai, Ottavinu, Ottavinu, Ottavinu Chai, Ottavinu Chai, Ottavinu Chai, Ottavinu, Ottavinu, Ottavinu Chai. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד בערבות הנגב איש מגן נפל לא נושם הנער ונדם הלב את בלורית הסער רוח תלטף אלומת בון נורא, אם זקנה ניצבת ונושאת דברה. הדמעה ניגרת מעיני אמך, בכדור עופרת, ואפלח ליבך. את בכורי שיכלתי במצולות הים ואותך גידלתי למגן העם הם לא ישברונו ביתמות ושכול הם לא יעקרונו בני למרות הכל. אז צעד קדימה, נער גבה קומה, ויאמר לה אמא, הלך בדמעה, בחורנו אמא, בימי פקודה, מול שונאינו אמא. כחומת פלדה בערבות הנגב הוא לחץ אם תרצו חבריה אין זו All right. We will now continue with our program, Geula Gil Trio. שושן נושבה, הווה אלך שלח שיר בהלה, זמר של אהבה, זמר של אהבה. צנע צנע צנע צנע הבנות תורנה חיילים במושבה אל נא, אל נא, אל נא, אל נא, אל תתחבנה מבנך Bye.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 Ashenim Dank. Thanks for listening.